Conozco una morocha atrevida como mi nueve. Tengo una rubia que en el baile me lo mueve. Me luqué una colorada y me pide que no frene. conozco una veterana que le encanta los nenes. En el boliche escabeando Malibu, fumando maricú. Ana, me la traje de Palermo, Hollywood. Es una hija de pu, encima mueve el cucu, flama, flama. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren la sonsa y le este y tu novio es un moño, venite conmigo que acá está toda la corio. Que vuelva pa' su jaula el oro, Tu chico que no se regala, tú, que el alma el velorio. Encima vos estás re linda y yo me vuelvo re loco. Eh, moñón, te luquearon la guachín y te recataste guachini. Eso por Gil, por pasarte de berretín. Ahora tu chica dentro del baile me mueve la burra por un chandon con espírita que se le explota el jean, ta que se le explota el jean. Ahora tu guacha dentro del baile ta que se le explota el jean, ta que se le explota el jean, ta que se le explota el jean. Ahora tu guacha dentro del baile ta que se le explota el jean. me llamaron para el remi porque le meto como él. Ando vacilando con el gas del 23. Se pone atrevido si escucha te este Lo que quiero, mami, que te ponga fresca sin tanta historieta. Esa burra cotiza, corto tú que 390. Ella se pone bien pu cuando cae para acá. No hace falta hablar, tío hermosa, tira. Sabe llegarme al toque porque tiene tótica. Y se queda conmigo, sabe Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarre la sonsa y le menee ese cu, cu, cu, cu yo Malibu, vi dentro del club. Lo fumamos en un bloom, la moña de bulebun. La pistola suena brrr, los escapas suenan brrr. Los parlantes suenan brrr. Este es el remix que la detona. Ando la clan de con par de matonas. Tiene goma, no son detonas. Tío en la red, todo la menciona. Estamos a gira con un par de malas. Ella tomando tu silla de la pala. tienen que romper, no jalan. Cuando me pegue, me pego Mami, pégate, que ya son como las tres. Que ese culo rebote, par de botellas exploté. fumanchando manchando los bate, la marieta en el poté, Dale, mami, pégate, con el cuello sótate. como perro y lo choca, le rompe cintura. Vacilando champeta, Malibu le retumba. La gata anda suelta, cuida en la rumba. Dice, mami choca ese maletón que tiene tremendo burrón. Rompiendo la pista quiere que le apretón fue yo Me pido un poco de sazón Que de frente te anotale que quiere sentir presión Y si ella usa Nike, combina la Valencia Tú eres más ataque de ti, baby, no temas Me mira con cara de mal y se la trae Pero andamos chill porque se cuna una prepa Cabrón, que fue, te pegaron los cuernos No es culpa mía, y pregunta que pinta, que estaba solita y se acordó de mi pinga. Después de chingarla yo me voy con los pinta, a ver qué pinta, si hoy se singa, chinga, chinga. Pregunta que pinta, que estaba solita y se acordó de mi pinga. Después de chingarla yo me voy con los pinta, a ver qué pinta, si hoy se singa, chinga, chinga. ¡Gantel! quede claro. <laughs> Ah. Dímelo M, corona en el área, la soltera donde están.